บุ๊กทูสี่สิบเก้าแิเเดดชมวนนกีฬาสปอร์ตัสคุณออกกำลังกายไหมอาร์ตูสปอร์ตัวเยอะค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย Taip aš privalau judėti. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Aš lankau sporto klubą. เราเล่นฟุตบอล Mes žaidžiame futbolą. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Kartais mes plaukume. หรือเราขี่จักรยาน arba važinėjamės dviračiais. มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา Mūsų mieste yra futbolo stadionas. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Taip pat yra plaukimo baseinas su suomiška pirtimi. และมีสนามกอล์ฟ Ir yra golfo aikštė. ทีวีมีอะไรดูคารูดูเปิดเทเลวิซูดู กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ดับบารูดูฟุตบอลโอเวอร์จีบัสทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่วอกิติอุสคอมานเดเจจิตซูอังกฤษคอมานเดใครกำลังนำคาสเลมี ดิฉันไม่ทราบค่ะ neturiu supratimo nežinau ตอนนี้เสมอกันอยู่ šiuo metu lygiosios ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม teisėjas yra atvyko iš Belgijos ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ dabar muša vienuolikos metrų paodinį. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Įvartis vienas nulis